Mwegesa esura ya katano Kutangua kuragana Koli banogyaru ensinga olielinda emitambukire yawe Okugyamu okegesibwa nikukira okutamba ebitambo nkoko abantu abafeera bagira Akuba baba batali kumanya ko bali kukora kubi Utangua kugamba kandi otaba mwangu kugira kyo waraganisa ruhanga kubaruwanga asingire omwiguru iwe oli omunsi olwekyo ogambe bike okubuyana kungi kuletera omuntu ebiroto bibi kandi engambagambi egamba ebibufera kawaraganisa ruwanga ekigambo oyanguwe okigobeshereze enshonga wenene abafera ibamushemerera ekiwaragana ukigire Akiri kutaragana kigambo kushaga ekiwaragana utagobeshereze. Utalifakaza kanwa kujja kugambira mkuwani wa ruwanga uko obaire utakigendereere Kiki kweta misa ali ruwanga kujja okaita ebyo oyekoleire. Okwo omuntu aikara natekereza ewangaija nikwo oragamba bingi ebibufera ekikuru otine ruwanga oburora tibugira mugasho omubutwazi nanka koli bona omunaku nibamushasa nibamwaka ebiribye ekyo kitali kutangaza omutwazi ogwo aliwo omutwazi amukizire ali kumutwara bombiri abo aliwo abatwazi abali kubashaga ebyensi eyeza biba byabantu bona omukama nawe nibyo alebirewo omuntu agonza empia taziyaga nagonze itunga ebyo byona tabiguta ekyo nakyo bushasi ebintu kabikanya nabo kubirya bakanya mukama wabyo bimugashaki shana okubishemererwa amaisho kusha enkozi yemirimo enagira oturo oturungi yali abike anga bingi kyonka omutungi eitungalye tirimua turu omunsomu ndaboinemu eiyano elibi muno omuntu akatuuma ebintu ya munaga omukabi mara ebintu ebyo bikafa omumuzano omuntu ogwo akasiga omwana kyonka omwana ogwo tiyasikire kantu ensegi okwo omuntu yagiziremu alibusha niko agirugamu ataina kantu Aho ebyo yakozire byona taliwo kyo atwara Ekinakyo kigambo ekiri kushasha muno okwo omuntu yaizire niko aligenda amagoba abonaga agokukora ebiri kutwarwa omuyaga oburorabwe bwona ashusha alikutura omumwirima ajurugukire omutima na ashasha mara ayetamirwe ekyo naboyine kisaine mara kiri kirungi muntu kulya akanywa ebyakozire abibonemu amagoba omuburorabwe obugufi omunsomu oboruwanga ya mutungire ekinakyo kibakemba a muntu kwa kwobuli muntu oboruwanga yaire eitunga nebintu nobushobora ebyo kumushemereza kandi ebyakozire kubibonamu amagoba akashuba akabisigao egigabo kuruga ali ruwanga omuntu oburorabwe tabwijuka muno kubaruwanga amwikaza nebyera omumoyo